pais kai leon gegramenos huion tis monogene geron deilos los echon genaion kai kunegein efiemenon touton kasupnus eiden hupo leontos thanato centa phobe seis de me hupar genetai kai ale ho oneiros oike ma calliston cae meteoron catasque vasas, e ceise ton huion pare fulate. Es do grafese de cae to oicema pros terpsin pantoiois sdoiois, en hois cae leon e Hode tauta mallon horon pleio ten lupen heice. Kai de epote plezion tu leontos stas o kakiston therion eipe dia se kai ton pseusten oneiron tu emu patros gunaikai enekleisthen chourai ti soi poieso kai eipon apebalen heira to e toicho hos tu floson ton leonta. Scolops de toi onuchi autu, hupeis dus, algema oxu, cae flegmonen mechri bubonon ergassato. Puretos de epitutois anapsas ton paida, saton tu biu hupex zegagen hodeleon kai per graptos on tuton anei rekei meden toi tu patros ofele senta sophismati hoti ha de mellei symbaine in tini encartereito tutois genaios kai me sophisdesto ugar ec feuxetai